Egun honen zule. Gora korrika, gora eka, gora euskara. Horiek izan ziren atzo korrikaren amaieran Baionako harriko etxea itzineko oltzatik entzun genituen azken hitzak Bixente Klaberik eta Maidarregik ozenki jaurtekiak. Aurretik, beti horren ongi gordetzen den sekretu argitu zitzaigun. Garazi Arrula, idazle eta editore eta idatzi zuen eskuz esku Euskal Herri guztia zeharkatu duen mezua. Besteak beste, alaxe zioen. Gurea, egunero idazten kontatzen egiten gabiltza. Gero bat, gaurdan sortzen. Euskarari bere lekua munduan eta geroan finkatzen. Korrika asko ezagutu ditut eta edizio zedizio indartsuagoa, barne biltzaileagoa eta zabalagoa iruditzen zait. Azken edizioetan behintzat ez milaka baizik eta eun milak Euskal Herritar ikusi ditugu Euskararen aldeko aldarrien gibeletik lastarka. Eta urten, eus, azterketak euskaraz eskaera ere, Euskal Herriko zoko guztietara iritsi da. Euskal Zale sutsuak eta Euskararen aldeko jarrera epela duen asko ikusi dugu korrika. Herritarrak naiz agintariak. Euskal Gintzan engaiatutako gizon emakumeak, baina baita ere, Euskararen aldeko hainbat neurriren aurka egin duten eragile sozialak edo kritiko agertu direnak. Eta uste dut, une honetan, korrikak eta euskal gintzak duten indarraren eta almenaren ondorio dela hori guztia. Persona eta eragile hoie guztiek, horren kopuru handian korrikan parte hartu izana oso positiboa da. Eta euskararen aldeko indar metak eta areagotzeko aukerak eskaintzen dizkigu. Izan ere, hone guztiak argi erakusten du gizartearen gehiengoa euskararen sustapenaren alde dagoela. Korrika protagonista eta ezala izan da Euskal Herriko ia edabide guztietan. Baita hizkuntza politikekin kritikoen diren eta Euskal Herria bere osotasunean aintzat hartzen ez duten medioetan ere. Eta hau ez da ohikoa. Duela urte gutxi arte etzen gertatzen. Ezagutu baititugu isiltasunak eta boikotak. Aurrera egiten ari garen seinale. Bretainako korrika, arredadek deitzen da, antolatzen duen taldea ere izan dugu Euskal Herrian asteburuan. Larun batean beraieken luz egoteko aukere izan nuen eta hori zen agertzen zuten asmo eta helburu nagusietako bat. Bretainaren aldeko mugimendua sektore gehiagotara zabaltzea eta gaur egun urrun dagoen jendea erakartzea. Bretoiek harriturik estonatorik ikusi dute herrietan korrikak bildu duen atxikimendu zabala. Izan ere, animaleko korrika ezagutu dugu. Zein ekimenek biltzen du horren beste jende? Nun ikusten da horren argi herri bat batera. Non Euskal Herria horren garbi. Egun hauetan, lanean jarraitzeko bitaminak jaso ditugu. Bidea indartsuago egiteko esantza sartu diegu gure motor euskaltzalei. Korrikan bildutako eta erakutsiteko indarra ordea, atzo oholtzatik nabarmendu zen bezala, hizkuntza politikak indartu daitezen erabili beharko dugu eta baita erabilera sustatzeko herri eta sektore guztietan eta herritarrak aktibatzeko. Garazi arrulak zioen bezala, hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan iztunak, gizartearen alor oro guzti beharko du hizkuntza politikak. Atzodanik, arroago. Atzodanik, herriago. Biba korrika!